Այն վերստին շահագործում է Սանմակրում համայնքային գազམ་ակերպությունը։ Ինչ է փոխվել։ Տնորեն Ալյոշա Սիրյանյանի հետ զրույցում շոշափվում է ոչ միայն այս թեման։ Պարոն Սիրյանյան, սեպտեմբերի կեսերին քաղաքային աղբանոցը կառավարության որոշմամբ սկսել է նորից շահագործել ցանմակրում կազմակերպությունը։ Քաղաքային աղբանոցում գործերը շատ վատ վիճակում էին, ինչ է հաջողվել ձեզ անել այս ընթացքում։ Ելնելով Աչափնյակ թաղամասի բնակչության բազմաթիվ բողոքներից կառավարությունը որոշում ընդունեց անհայտուց կերպով Ստեփանակերտ քաղաքի կենտրոնական աղբանոցը տրամադրել քաղաքապետարանին։ Եվ իր հերթին քաղաքապետարանը արդեն համաձայն կառավարության որոշման կենտրոնական աղբանոցը տրամադրեց համակրում կազմակերպությանը։ Աղբանոցը գտնվում էր ամիղտավիճակում, DT75 տրակտորը, որը պայմանագրային հիմունքներով տրամադրված էր կոմռեսուրս ՍՊ-ի ընկերությանը, գտնվում էր անսարք վիճակում, մեր կողմից այդ բոլորը նկարվելա կա Ուրեմն ձեռնամուխ երանք առաջի հետին որ կրակը ծուխ խոմար էր, ցաղամասը եւ աղբանոցը գտնում էր ամբողջամ ծխի բոցի մեջ։ Իսկականից բողոքները բնակության ճիշտ էին։ Սկզբից փորձեցին ջրով, մեր ջրցան ավտոմեքենաներով կրակը եւ ծուխում արել։ Դա կարելի ասել չհաջողվեց եւ մենք ձեռնամուխ երանք մեզ տրամադրած GCB տրակտորը, ես օգտվել ու վարույթից շնորհակալություն կհատնեմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի, վարչապետի եւ քաղաքապետին, որոնց անմիջական աջակցությամբ մենք ձեր բերենք GCB տրակտորը։ Ձեր կազմակերպությունն էր ընդհանրապես զբաղվում աղբանոցի շահագործմամբ, ոչ միայն աղբը տեղափոխում եք, այլ նաեւ աղբանոցի շահագործում։ Երբ Աչափնյակում կառուցված նոր աղբանոցը տրամադրվեց այդ ընկերությանը, ինչքան ժամանակ նա շահագործեց եւ ի վերջո ինչպես բնակչությանը հաջողվեց իրենց բողոք հոգը տեղ հասցնել։ Նոր աղբանություն։ Շահագործման հանձնելուց հետո ոթվականիներ 13 թվականին գտնում էր քաղաքաշինության նախարարության հաշվեկշռում քաղաքապետարանի որոշման մենք պիտի արդեն աղբաթափեինք նոր աղբանություն, քանի որ նոր աղբանություն ոչ մի հիմնարկ չկա շահագործման եւ մեր հաշվեկշռում էլ չկար մեր կազմակերպության Քաղաքապետի որոշմամբ մեզ թույլատրեց, որ մենք դեղ աշխատանքներ իրականացնենք, այսինքն դա դառնում էր մեր հիմնարկության համար ավելորդ ծախսեր։ Դեղ ունեինք պահակ, աշխատող, մի 6 ամիս աղբանոցում շահագործել ենք։ Հետո կառավարությունը մրցույթ հայտարարել եւ մրցույթ շահել աղբամշակում ՍՊ, հետո վերանանեց կոմրեսուր ՍՊ որի տնորենն էր հանդիսանում Նուրսուլտան Խաչիկը։ Մենք արդեն պայմանագիր էինք ընկնել ամեն մի տոննա։ Աղբի դիմաց սկզբում այդ նույնույթի համաձայն մենք վճարում էինք 20 դրամ, հետո վերանայվեց այդ պայմանագիրը, ամեն մի տոննա աղբի դիմաց վճարում էինք 100 դրամ։ Այսինքն մոտերապես կազմակերպության այդ ՍՊ-ին ամսվա կտրվածքով մոջարում էր 160-170000 փող։ Մոտ 2 տարի օգտագործելուց հետո ես նույնից եմ նշում Աչափնյակ թղամասի բնակչությանը մի քանի անգամ բողոքել են քաղաքապետարան, կառավարություն, նույնիսկ նախագահություն, նախագահի աշխատակազմ, որ հնարավոր չէ տվյալ տեղամասում նորմալ ապրակերպը Այդ բողոքների համաձայն կառավարության որոշումը կար, արդեն իսկ մեր կողմից ընդեղ աշխատում է երկու տրակտոր, մեկը DT75, դե մեկը S170 Թե կուզես ընդհատում եմ, պարոն Սերյանյան, երբ մրցույթ հայտարարվեց, ինչու ձեր կազմակերպությունը չմասնակցեց մրցույթին։ Մեզ առաջարկել էին մրցույթին համաձայն չէ մեր կազմակերպությունը, որպես պետական կազմակերպություն մասնակցել։ Երկրորդն էլ ոչ թե ես պիտի մասնակցեմ, մնացած ՍՊ կամ ԱԴ կազմակերպություններ, բայց ինչքան ես իմանում եմ, մրցույթի մասնակցում էր մենակ կոմռեսուրս ՍՊ-ն։ Իսկ եթե կոմռեսուրսը համապատասխան տեխնիկա եւ մասնագետներ չուներ, ինչպես է հաղթող ճանաչվել։ Կարծեմ կոմռեսուրս ՍՊ-ն կազմել էր բիզնես ծրագիր ներկայացրել կառավարություն։ Ես անձամբ ծանոթ չեմ այդ բիզնես ծրագրին, ինչ ասեմ, դա ինձ համար անհասկանալի էր։ Փաստորեն գործը ձախողել է։ Եթե ճիշտ ասենք, հիմնարկությանը ավելի լավ է այդ փողը վճարեի, քանի որ աղբանոց ինչ վիճակում կամ ռեսուրս տրամադրել էր մեզ, մեր կազմակերպության համար շատ մեծ ավելորդ ծախսեր էր։ Միջև այդ բողոքը վերացնելը։ Արդեն իսկ աղբանոցում կենտրոնական ամբողջությամբ կրակը եւ ծխը մարված է ամբողջությամբ հին աղբը տեղափոխված է տրակտորների միջոցով աղբանոցի ներքևը մասը, այսինքն որտեղից ինքը պետք է սկսեր աղբաթափել։ Կարելի ասել 90-95%-ով տախը հողի շերտով 10-15 սանտիմետր շերտով հակված է, ինչպես գիտեք, նոյեմբերի 1-ից մինչև 30-ը հայտարարված է սանիտարական մաքրման եւ ծառատկման բարեկարգման աշխատանքն է։ Բարեկարգման միամշակ, այդ միամշակի ընթացքում մեր կազմակերպությունը իր հավաքեցնելով Աչապնյակ թղամաց միջև կենտրոնական աղբանոց ճանապարհին տնկվել է մոտ 110 Սոչի ծառեր, նույն ծառերից կա աղբանոցի մեջ։ Բարեկարգված է ամբողջությամբ ցանկապատը, որ արդեն անմիջտար վիճակում էր գտնվում, մոտավորապես 1 160 մետր ցանկապատ փոխել է նորով, պահակի տնակը ամբողջությամբ վերանորոգվել է։ Մի խոսքով կատարել ամեն ինչ, որպեսզի բնակչությանը ողջ լինի։ Մեկ տարի առաջ ջուր անցկացված չէր դեպի աղբանոց։ Մշտական ջուր չկա մինչև հիմա, բայց աղբանոցում տեղադրված է մեծ ջրապարկ եւ մեր ջրցան ավտոմեքենաների միջոցով, եթե անհրաժեշտ դերնում ջուր են տեղափոխում աղբանոց։ Այդտեղ թափվում էր նաեւ Շուշի եւ Ասկերան քաղաքների կենցաղային աղբը։ Դարձյալ շարունակում են թափել եւ 1 տոննայի դիմաց վճարում են ձեր կազմակերպությանը։ Շուշի քաղաքի շատ չերևի օրեկան 1 կամ 2 ավտոմեքենա աղբեր տեղափոխում, նույնը եւ Ասկերան քաղաքը կոմերցիլուսին իրենք վճարում էին, բայց քանի որ հլա աղբանոցի ամբողջությամբ այդ աշխատանքները չի վերջացած, չի կարգավորվել։ Կարգավորված եւ քանի որ հիմնարկությունը դա ծախսեր է իրականացնում, հունվարի 1-ի 16-ից կնքվել են պայմանագրեր եւ այստեղ։ Ես դա եմ ուզում ասել, այդ ամբողջ աշխատանքը կատարվել է ձեր կազմակերպության գումարներով։ ԴՏ 75 տրակտորը եւ S 170 տրակտորը քանի որ գտնում էր անսարք վիճակում։ Կառավարությունը մեզ համապատասխան գումար է տրամադրել այդ երկու տրակտորները վերանորոգելու համար։ Երկու տրակտորն էլ ամբողջությամբ կապիտալ վերանորոգված է։ Սարքին այս րոպեին աշխատանքները կատարում են կոմ ռեսուրսը կամ աղբամշակում ընկերությունները աղբանոցի շահագործումից պիտի եկամուտ ստանային։ Ձեր կազմակերպությանը հաջողվելու է արդյոք եկամուտ ստանալ։ Ոչ։ Ողջույն այսօրվա դրությամբ։ Աղբը տեղափոխում եմ Դամբա կոչող տեղամաս, Դամբից մինչև Աղբանոցի կենտրոնական դարպասը մոտորապես 354 մետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Եվ արդեն իսկ այդ աղբի հոտը ծուխու, ծուխու չկա ամբողջությամբ, հոտն էլ էլի աչափնյակ թաղամասին չի խանգարում, որտեղ այդ նոր թափած աղբերը հողով ծածկում է։ Աղբանոթի շահագործմամբ զբաղվող ընկերությունը մտադիր էր նաև աղբը տեսակավորել, ինչը չի կատարել։ Մի քիչ առաջ նշել եմ, նույն ՍՊ ընկերության կողմից կազմված էր բիզնես ծրագիր, որի մեջ ինչքան ես գիտեմ, կարնուն հետ աղբամշակման ծրագիրը, բայց աղբամշակում կազմված բիզնես ծրագրի համաձայն չի իրականացվել։ Իրականացվել է մի քանի բանվորների միջոցով ձերքով են այդ ամենը տեսակավորել։ Պիտի նշեմ։ Իրանց ձերքը տալիս որ աղբորված լինի, որպես իրանք կարեն հավաքեն պլաստիկ շշերա, մետաղա թե ապակիա։ Դրամարել այդպես ծրված է, մինչև կենտրոնական աղբանոցի դարպաս։ Տեսակավորումը կատարում է ձերքով, ինչքան ես գիտեմ, մինչև հիմա ինչ որ հին տեխնիկական դետ աղբամշակման համար դրած չի օգտագործվել եւ գտնվում անսակ վիճակում այդ ՍՊ-ին հանձնարարված է արդեն տեխնիկա բանի տարածքից հետագայում եկամուտ ստանալու մասին ինչի եմ խոսում, որ գործերը կարգավորվեն։ Հնարավոր է արդյոք սանմակրում գազམ་ակերպությունը ձեռնամուխ լինի աղբի տեսակավորմանը եւ այդ հումքը հանձնվի, որի դիմաց գումար ստանա։ Մեր հիմնարկությունը կոչվում է համայնքային ոչ առևտրային։ Հնարավոր է հետագայում փոխել։ Եթե փոխվի օրինակ փակ բաժնետերական ընկերություն, այն ժամանակ արդեն կարելի է մտածել։ Այսօրվա դուրսամ, քանի որ մերը կոչվում է համայնքային ոչ առևտրային կոլեկտորային կազմակերպություն հնարավոր։ Իսկ գուցե սկզբում մտածենք, որ հնարավոր է այդ ամենից եկամուտ ստանալ եւ դրա հիման վրա փոխել կազմակերպա իրավական տեսակը հիմնարկի։ Նոր տարուց հետո երևի կմտածենք։ Միամսյակի մասին խոսեցիք, սանիտարական մակրության, ծառատնկման, բարեկարգման աշխատանքների միամսյակ։ Արդեն միամսյակն ավարտվել է, ինչ է հաջողվել անել ձեր կազմակերպությանը, բացի այն, որ ծառեր եք տնկել դեպի աղբանոց տան գնող ճանապարհին եւ աղբանոցի տարածքում։ Կազմակերպությունը մինչեւ մի ամսիկա կազմել էր շտանկային ծրագիրը, որի մենք աշխատում էինք, ասինքն իրականացում են շփաթուրյակներ, քաղաքի տարբեր եւ կենտրոնական եւ ծայրամասեր ժամանից հետո կատարում են շփատորյակներ։ Տարբեր բրիգադաներ, կարող է երկու բրիգադա ծայրամասում աշխատի, կարող է երկուսը կենտրոնական թղամասերում աշխատի։ Նշեմ, որ 3-4 օր մենակ աշխատել են նոր կառուցված Թումանյան փողոցում գտնվող նոր շենքերի բակերում, քանի որ դեմակրություն պետք։ Պարոն Սիրյանյան, Զմերն արդեն իր իրավունքների մեջ է, ինչպես է նախապատրաստվել կազմակերպությունը Զմրան տարեշրջանին, միշտ ասում ենք, որ համապատասխան քանակությամբ ավազ, համապատասխան քանակությամբ աղկա, տեխնիկան ոչինչ, բայց հենց առաջին առաձյունը տեղում է տրանսպորտը կաթվածահար է լինում։ Այնը պիտի նշեմ։ Կար մնացոր 15-16 տոն աղ, Հայաստանը Հանրապետությունից արդեն ձերք է բերել 60 տոն աղ, տեխնիկական աղ, համապատասխան քանակի կա ավազ աղի հետ խառնել նպատակով Երկու ձնահավաք աղցան մեքենաները գտնում են սակի վիճակում։ Կար քիչ առաջ նշեցի GCB տրակտորը, որը փրկություն էր հիմնարկության համար։ Բացի դրանից քաղաքապետի որոշմամբ Ստեփանակերտ քաղաքում զմռան ամիսներին առաձյան պատճառով առաջացող ծարտակարգ երևույթների ժամանակ իրականացվել միջոցառումների ծրագիրը արդեն հաստատվել է։ Որոշում կա արդեն տվյալ շինարական կազմակերպությունները, ով ինչ հնարավորություն դրամադրել, հանձնաժողովը ստեղծված է, այսինքն առանց հավաքվելու առաձյան ժամանակ տեխնիկը դրամադրվել է։ Ամեն կազմակերպություն իր անելիքը իմանալու է, ոչ թե սпасելու են ձյունը տեղա նոր որոշել։ Ամեն ինչ Ինչ արվի։ Բոլոր հիմնարկության շինարական կազմակերպությունները գիտեն արդեն առաջյան ժամանակ, որ իրենք տվյալ տեխնիկան տրամադրել են քաղաքապետարան։ Նախկինում էլ տրամադրում էին, միթե չէին տրամադրում էին, բայց ուշացումով ջնու տեղալուց հետո արդեն նոր հավաքում էին, ստեղծում էին հանձնաժողով, հանձնաժողովը որոշում էր, որ տվյալ շինարական կազմակերպությունը ստեղծենք, բայց արդեն այդ հանձնաժողովը ստեղծված է, արդեն իսկ կա ծրագիր։ Եվ ով է գլխավորում հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովը գլխավորում է քաղաքապետը առաջին տեղակալախշինության քաղաքաշինության փոխնախարար փոխնախարարն է եւ երկրորդ տեղակալը քաղաքապետի տեղակալը Այսինքն, եթե նույնիսկ գիշերը մեծ քանակությամբ ձյուն տեղա, տեխնիկան հնարավոր է գիշերը հանել ու փողոցները մաքրել, որպեսզի առավոտյան արդեն մարդիկ կարողանան օգտվել տրանսպորտից ու աշխատանքից չուշանա։ Առաջ մեր հիմնարկության ուժերը չէր իրիկում, միայն չէր իրիկում, որ առաջ այն ժամանակ ամբողջությամբ հասցնում էինք մենակ մաքրել։ Բնական փողոցները այն տրանսպորտը պիտի որ աշխատի բնակչությունը օգտվի, հասցնում էինք մենք հետո արդեն նոր մնացած աշխատանքներ։ Բայց կազմած ծրագրի համաձայն երևի ամբողջությամբ կմաքրվի ջանդրամից։ Հուսանք։ Նշեմ, որ ՎՇՏ-ի բնակչագործման տնտեսության բնակչագործման տնտեսության բակ մակրոները հունվարի 1-ից տեղափոխվել են մեր կազմակերպություն։ Արդեն իսկ կատարում է համապատասխան աշխատանքներ նույն հավաքարանների հետ։ Կա լրատվամիջոցներով հայտարարություն է արվել։ Հայտարարություն է արվել կայ կա հավաքարանների բակ մակրոների հիմնականում։ Բողոքներ կային, որ բակերը ամբողջ ծամ չի մակրում, Նշեմ, որ համապատասխան քանակի հաստիկներ էլ չկային, բշտերին, որպեսզի ամբողջությամբ մաքրվի, կառավարությունը դրամադրել է համապատասխան հաստիկներ հուսակորլակում։ Դա կօգնի նաև առատ ձյան ժամանակ, ժամանակի մաքրել բակերը եւ մայթերը։ Մայթերը զմարվա ժամանակ մաքրում են մեր կազմակերպությունը։ Բայց աշխատուժը չէր հերիքում։ Չէր հերիքում, հիմնականը պակասում է ոչ թե ձեռի աշխատանք, այլ կա համապատասխան տեխնիկաներ, որոնց միջոցով մաքրում են մայթերը, բայց ցավոք սրտի չունենք այդ տեխնիկան դիպված մենք մաքրում ենք վաների ցարկով բահերով ձեռով Հունվարից հետո բնակշահագործման տնտեսությունից սանմակրում կազմակերպություն աշխատանքի փոխադրված հավաքարարները եւս զբաղվելու են մայթերի մակարմամբ զիան ժամանակ։ Բակ մակվող հավաքարարները հիմնականում զբաղվելու են բակերի ձյան մակման աշխատանքով։ Փողոցները հա։ սանմակրման աշխատում են։ Սանմակրում համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի հետ զրույցի ձայնագրությունից մեկ օր անց տեղաց առաջին եւ առատ ձյունը թե ինչպես է աշխատել ձյան պատճառով առաջացած արտակարգ իրավիճակների ժամանակ միջոցառումների իրականացման նպատակով ստեղծված հանձնաժողովը թողդատի ունկնդիրը ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2015 թվականի դեկտեմբերի 4-ի թողարկումը։